Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čeguman, blagoslovite, braći i sestre, evo čuli smo reči svetog apostola Pavla, kaže da su oni koji su zapojeni mudrošću ovoga sveta, da su blagodat koja se izlila poznali, ne bi gospoda slave razapeli i da zaista nijedan od onih koji se povode mudrošću ovoga sveta ne može poznati blagodat Božju. Ne može ne samo da ne može poći za gospodom, nego čak ne može ni s gledati na njega i na njegovo učenje. I danas je mnogo onih koji raspinju gospoda, koji ga ponižavaju i podeštavaju. Jer rekao je još u ono vreme gospod, koji vas prezire, mene prezire. Ali dalje govori gospod, dajući nama, koji smo krenuli za njim, obećanje. Dakle, apostol Pavle, onaj koji je to iskusio iz svog iskustva, preneo crkvi, da je Gospod pripremio onima koji ga ljube ono što oko ne vide, uho ne čuju, što u, srcu čoveč, u srce čovečije ne dođe. I zaista ta radost koju imaju oni koji idu za gospodom, koji trpe muke i nevolje radi njega, koji sagledavaju svoje nemoći i Božju veličinu, zaista radost koju oni dobijaju ne može se meriti ni s jednom drugom radošću koju ovaj varljivi svet nudi. A zaista prva i predvodnica i uzor naš, ona koja je sva bila ispunjena tom radošću, jeste majka njegova, presveta bogorodica, prva u smirenju, prva u poslušanju, ona se u najvećoj meri koliko je god to ljudskom stvorenju moguće ispunila tom blagodaću koju je čovek, koju čovek ne može ni da zamisli dok se ne useli u njega. I danas upravo slavimo spomen na njen prečisti, i presveti pojas, pojas koji je ostao nakon njenog vaznesenja na nebo, ostao nama da nas ukrepljuje u našim borbama, da nas stalno podsjeća u trenucima tuge, teskobe, koje po promislu Božjem nailaze na nas, a sve radi našeg usavršavanja i našeg čvršćivanja, da nam pomogne da prebrodimo trenutke teskobe i zaista Bezbrojna su isceljenja koja su se i dešavala kroz istoriju i koja se i dan danas dešavaju pojasa njenog, koji se danas, odnosno njen, njegov najveći deo, nalazi na Svetoj gori, manastiru Vatopedu, na Svetoj gori koji jeste bašta presvete Bogorodice, tamo gde je ona i najviše poštovana od nas, ljudi. Tamo je danas veliki praznik i mnogi monasi iz svih manastira sabrali su se oko Majke Božje, veličajući njen pojas i kroz njega moleći i od nje i od sina njenog sile snage, ne samo za njih, već za ceo svet, za nas koji smo ovde u vihoru borbe, u svetu koji u zlu leži. A eto, imamo, imamo zaista snažne molitve svetogorskih monaha koji ne zaboravljaju ni nas ovde A u svetom evanđelju gospod, zaista rekli smo sveblagi, gospod koji jedini daje radost, ovde je, rekli bismo, strog, podsjećajući nas da on ne samo da je milosrdan, već i pravedan i da pored ljubavi prema njemu, moramo imati i straha Božjeg koji će tu ljubav zadržavati kao uzdom da se ne razlije i ne ode u prezrenje božanstva. I razobličio je ovde najprije jevreje, ali ne samo njih, već i sve nas koji se gradimo učitelji A kako reče jedan brat juče, svako propoveda neko svoje evanđelje, a evanđelje koje, su nam, koje nam je gospod kroz crkvu i apostole svoje predao, to smo evanđelje kao i zaboravili. I namećemo jedni drugima bremena teška i lako je savjetovati a prstom svojim ne mrdamo da ispunimo i sami to što druge savetujemo. I vrlo olako prelazimo preko toga, a gospod je ovde veoma strog. I da se ne gradimo učitelji jedni drugima, već da svi gledamo u gospoda i da se smirimo. Tek iz dubine smirenja, kada Gospod pošalje u svoju blagodat u koju nam govori sveti apostol Pavle, onda će i savjeti moći da budu blagotvorni, pravovremeni i na korist i crkvi Božoj, a i samome onome koji poučava. I kaže da onaj koji je najveći između nas, da bude sluga, gde nam najpre pretpostavlja vrlinu smirenja i veličinu služenja u crkvi, ali ukazuje i na veličinu dara sveštenstva, služenja, predstojanja crkvi Božoj, predstojanja pred narodom Božim, kao što je u davna vremena od celog naroda izraelskog Mojsije jedini imao blagoslov i blagoda da se uspne uz goru i da primi tablice zakona, dok je ostalima to bilo zaprećeno. Tako i sada sveštenici u ime celog naroda stoje pred Bogom i mole i za svoje, i za narodne grehe, i za neznanja. A na to on dodaje da svaki koji se uzdiže ponizit će se, koji se ponizi uzvisit će se. I ne samo ovde, no kroz celo evanđelje, pa čak i eto, imamo prvo blaženstvo koje nam preporučuje tu vrlinu smirenja kao najspasonosniju. I sveti oci su rekli, ma koliko vrlina da imamo i ma koje podvige da radili, ako smirenja nemamo, sve nam je to uzaludno. A ako steknemo samo smirenje bez ikakvih drugih podviga, samo to će biti dovoljno da nas spase. Predlažući nam, dakle, koliko trebamo da se trudimo na toj vrlini. A to ne možemo preko noći našoj, našu prirodu koja je ispunjena gordošću, samoljubljem. Treba mnogo istrpeti, mnogo podneti i za sve blagodariti i da bi se malo po malo smekšala i naše neosetljivo srce postalo sposobno da primi blagodat Božju. Eto, imajući pred sobom molitve presvete Bogorodice i svetih jasenovačkih mučenika, čiji spomen danas praznujemo, koji nam nas podsjećaju na to koliko je naš narod u stvari stradalni narod i koliko je ta vrlina smirenja upravo pravo pobedonosna vrlina jer iako postradali oni su ipak izašli kao pobednici, proslavljeni Bogom na nebesima i ne samo proslavljeni za sebe, već snažni zastupnici za čitav naš narod u ovo vreme kada se mnogi vitlaju vetrovima sumnje, kada mnogi kreću drugim putevima, ne onim koje, nam je, koje su nam ostavili naši sveti preci, naš sveti Sava, naš sveti velikomučenik knjez Lazar, svi oni koji njihovim putevima krenuše. Da i mi molimo gospoda da nam da snage da ko dođe do stradanja, da ga podnesemo radi ljubavi njegove, ako ne dođe, da opet budemo spremni da podnesemo i nevolje koje nas snalaze u ovom životu, jer znamo da bez nevolja nema ni spasenja. I da blagodarimo Bogu i njegovoj prečistoj majici za sve ono što nas nalazi, za dobro i za loše. I da tako, ako Bog da, milošću Božjom i mi čujemo onaj glas, dobri i verni slugo, uđi u radost gospodara svoga. Amin.